บุ๊กทูเจ็ดสิบเอ็ดต้องการ อยาก mau sesuatu คุณอยากทำอะไร apa yang kalian mau คุณอยากเล่นฟุตบอลไหมค Kalian mau b e r m a i น s e p a อ b ไหม คุณอยากไปหาเพื่อนเพื่อนไหม คุณอยาากไ Kalian mau menjenguk teman teman? ต้องการ อยาก mau ดิฉันไม่อยากมาสาย saya tidak mau datang terlambat ดิฉันไม่อยากไปที่นั่น saya tidak mau ke sana ดิฉันต้องการกลับบ้าน saya mau pulang ke rumah ดิฉันต้องการอยู่บ้าน saya mau tinggal di rumah ดิฉันต้องการอยู่คนเดียว saya mau sendirian คุณอยากอยู่ที่นี่ไหม maukah kamu tinggal di sini คุณอยากทานอาหารที่นี่ไหม maukah kamu makan di sini คุณอยากนอนที่นี่ไหม maukah kamu tidur di sini คุณต้องการเดินทางพรุ่งนี้ไหมคะ maukah anda berangkat besok คุณต้องการอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหมคะ maukah anda tinggal sampai besok คุณต้องการจ่ายเงินพรุ่งนี้ไหมคะ Maukah Anda membayar tagihan besok pagi? คุณอยากไปดิสโก้ไหม Maukah kalian ke disco? คุณอยากไปดูหนังไหม Maukah kalian ke bioskop? คุณอยากไปร้านกาแฟไหม Maukah kalian ke cafetaria?